Salamu alaikum, kako upozoriti ženu koja klanja namaz u džami, ali kada izlazi vani, ne nosi mahram, odnosno skida mahram pri, pri izlasku iz džami. Najljepši način uputiti savjet da takva osoba potpuni svoj din, znači da poimanje i predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala, <clears throat> znači u namazu i izvršavanje namaza, onaj ko je naredio, znači da klanja namaz, isto je naređuje propisno odjeću, i da žena znači kada izlazi iz kuće mora da vodi računa o svom pokrivanju i da je tako vjerovanje znači nepotpuno i njen iman molite Allah subhanahu wa ta'ala da je ojača i na najljepši način ukazati na to da se boji Allah subhanahu wa ta'ala kako bi stekla njegovo zadovoljstvo i da ne bude takav način bila od onih koja u svome srcu nosi tragove mjerstva ili slično jer onaj ko se boji istinske Allah subhanahu wa ta'ala treba upravo da svoj jedinu potpuni